الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم हाणे आयतूं पढ़ियूं अथऊं पंहिंजो एकतालीह छा एकेतालीह खां वठी पंजेतालीह आयातनि ताईं पढ़ियो अथव ॾिसूं केसिताईं पुॼी था सघूं हिन जी ॻाल्हि कंदे ई सूरत नूर पढ़ूं पिया अलहमिल्ला हाणे खां अॻु में के ॻाल्हियूं कयूंसीं तस्वीर जूं बि ॻाल्हियूं कयूंसीं अॻु में ऐं पंहिंजो में ॻाल्हि कईसूं त उहो जेको ॾाठ में सूरु थी पियो ॾंद में सूरु थी पियो बनी साहिल जे ज़ा मुतिन परहेज़गारनि में जाम हिकु सुठा माण्हू हुआ असां वटि मतिलबु त नफ़रत न करणु घुरिजे बनी साहिल जे ज़ाहिनि बुज़ुर्गनि जी छो जो असांजो दीन जेको आहे सो उन सां लॻे थो पर हाणे पोइ मसालो आहे जेको असांजे हुनजे विच में रसूल पाक सलास खे नथा मञनि पोइ हाणे उहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे ऐं पंहिंजो ॿियो जेको जंगियुनि वंगियुनि में हिननि जो जेको हिसो आहे पंहिंजो उहो पंहिंजी जाइ ते आहे उहा ॻाल्हियूं आहिनि पर असांजे दीन घणी ॻाल्हियूं जेके आहे बनी साहिल अंबियान अली इस्लाम हुननि जे बुज़ाहिदनि जे परहेज़गारनि हुनजे मुतकिन जी ॻाल्हि अचे थी हाणे उन में मूं को लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो पंहिंजो जेको माण्हू हो परहेज़गार जंहिंखे असी वरी परहेज़गारी खेई पंहिंजो इबादत कयईं ई उहो अलाह ताला हुनखे चवंदा आहियूं पंहिंजे फज़ल सां तोखे बिज़नस जन्नत में मां कीअं ॾंदे जो सूरु जेको जो सूरु पोइ हुन में मूं लफ़्ज़ अंग्रेज़ी जो इस्तेमालु कयो हाणे अंग्रेजी मूंखां विसरंदी थी वञे उहो कनि इहो हथ में अची वियो त पोइ मुंहिंजो राइट आउट राइट आउट जी माना आहे त लिखणु राइट आउट जी माना राइट ऑफ कोन्हे राइट ऑफ लफ़्ज़ आहे असुलु जेको मूंखे चवणु खपंदो हो राइट ऑफ करणु माना बसि रद्द करे छॾणु मतिलबु लिखी लिखियल मतिलबु मिटाए छॾणु हाबित आमाल मुंहिंजे माना में त हुनजा अमाल जेके से ज़ाया थी वेंदा आहिनि त हू पोइ चई भई मूंखे ॾेई छॾ बसि राइट ऑफ करे छॾियां राइट ऑफ चइबो हुनखे हिकिड़ो लफ़्ज़ इहो ॿी ॻाल्हि जेका मूं अर्ज़ु कई पियो हुन वक़्तु से आई पोइ हमरा चई त पंहिंजो मूंखे दरिया में विझी छॾियईं पंहिंजो ऐं ॿधी काबू करे सॻो करे ऐं हाणे थो चए त पंहिंजो पंध पांधि न पुसाजांइ ख़बरदारु उहो शर्त हाणे हिन बैत जेको आहे फारसी जो तमामु सुहिणो बैत आहे हाणे मूंखे कुझु विसरी वियो आहे कुझु छा आहे درمیانے کھوڑے دریا کھوڑے کو اونائی اے اُنہائی تھی تھی دریا کی جی۔ درمیانے کھوڑے دریا تخت بند کر دے تخت بند کر دیا کوفظ ہے وہ ہر مخال میں کون تو اچے تخت میںدھی چی بدھی قابو کرے کھڑے دریا میں اِجیے تھی کوہ میں اِکام تھی बॉज़मी दामन तर मखुन होश्यारु बास पोइ वरी मथां थो चवईं त पंहिंजो दामन तर न कजांइ दामन पुसाइजांइ न पांदि न पुसाइजांइ पंहिंजो होशियारु थिजांइ हाणे होशियारु आउं कीअं थिया तो ॿधी मूंखे क़ाबू करे छॾियो आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मतिलबु कई सूं अॼु बच सु नंढे हूंदे मूंखां वरी विसरी वियो दरमियानेरे दरियाख़्त बाज़मी गोई खे दामन दामनथर मखुन होशियारु बास हाणे ख़बर न आहे कंहिंजो आहे मूं ॻोल्ह ॻोल्हण जी कोशिशि कंदुसि इनशा पोइ मूंखे हथु ईंदो त ख़बर ॿुधाईंदुसि तव्हांखे हाणे ॿी ॻाल्हि अर्ज़ु मूं कई आहे पंहिंजो अलम थर अन अलाह इहो सभु लहू मनफिस मां उहा थियो तव्हां ॾिठो कोन त कीअं तस्वीर कनि था जेकी आसमान में आहिनि ज़मीन में आहिनि व तैर सौ वॉ ऐं पखी जेके पखण आहिनि उहे कीअं तारीफ़ पंहिंजो अलाह ताला जी तस्वी था कनि तस्वी माना पाकाई बयानु था कनि पाकाई बयानु करण जी मतिलबु इहा आहे त अलाह ताला बे बे ऐब आहे यानी सभिनी आजज़नि खां ऐबनि खां पाक आहे इहा तस्वी आहे आइब ऐं ॿियनि खां कहिड़ा ऐब मतिलबु जेके इंसान में या जेके जानवरनि में या जेके मखलूक में ऐब थियनि था मतिलबु असांखे बुख थी लॻे अलाह ताला खे बुख कोन थी लॻे अलाह ताला खे निंड कोन थी अचे असांखे निंड अचे थी असां हीअं हू ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि कमज़ोरियूं थियनि थियूं मर्द थियनि था बीमारियूं थियनि थियूं हीअ थियनि थियूं पोइ अलाह ताला जेको आहे सो हुननि सभिनी खां मतिलबु मथे आहे इहा पाक आई आहे हुनजी हर जेका कमी कमज़ोरी मखलूक में आहे ऐं मख़लूक में कमज़ोरी आहे ज़ार सिॼु सिॼु आहे को उथे थो उभिरे थो लहे थो ही थो थिए उहो थो थिए जेका बि आहे हुनजी त पोइ सभई कमज़ोरियूं आहिनि मख़लूक में जेके अलाह ताला बेआब आहे पाक आहे इहा ॼण की तस्बी हाणे हिन तस्बीअ जे माना में फरमाईं तैर साफ़ु तैर साफ़ु आहे तैर पकी जेके आहिनि सफ़ूं करे कुल कद अलिम सलात हू उहा तस्बी हू सभिनी खे ॼण सेखारी वई आहे हुनखे ॼाणनि था इल्मु आहे ॼण हुनखे सलादि पंहिंजी जो निमाज़ जो पंहिंजी जो यानी हर शइ निमाज़ पढ़ी निमाज़ माना इबादत करे थी इबादत करे थी हाणे इबादत ऐं निमाज़ उहो किताबु लिखी छॾियो आहे पंहिंजो सिंधी मज़ वीचारे सुहिणे हुन लिखियो आहे पंहिंजो छा चइबो आहे उन छापियो आहे पंहिंजे रोशनी वारे घांघे साहिबु अली नवाज़ साहिबु छापियो आहे ॼाण किताब जो नालो आहे इबादत ऐं निमाज़ ऐं दुआ इबादत बि आहे पर दुआ बि निमाज़ बि आहे पर दुआ बि आहे पर हाणे टे ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि उहो किताबु आहे वॾो हाणे उहो ॾिसणु घुरिजे बहरहाल हिते अर्ज़ु आहे त हुनखे सभिनी खे हुननि जी इल्मु इल्मु आहे त हुनखे छा करिणो आहे जी उ कहिड़े क़िस्म जी निमाज़ आहे हुनजी कहिड़ी क़िस्म जी इबादत आहे हुनजी ऐं कहिड़े क़िस्म जी तस्वीर आहे हुनजी उहा हुननि खे ख़बर आहे हुनखे ऐं वला अलीम बीमा यफ़ल हुन अलाह बि ॼाणे थो जेके हू कनि था तंहिंजी सभिनी खे ख़बर आहे वली अलाह मुल्क समावात वलाद थी अलाह मसीर ऐं अलाह जो ई आहे सॼो आसमान ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे ऐं उन ॾांहुं सभु कंहिंखे मोटिणो आहे यानी मिल्कियत अलाह ताला जी आहे कंहिं ॿिए जी मुल्क मिल्कियत कोन्हे हाणे ओबामू चए थो त मुंहिंजी मिल्कियत आहे हाणे हू नवाज़ शरीफ़ चए थो मुंहिंजी मिल्कियत आहे मुशरफ़ आयो चए थो आऊं त बसि आहियां ई अहिड़ो जो सॼो पाकिस्तान मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जो आहे सम्झो सभु को जेको आहे सो हाणे हींअर आयो आहे पंहिंजो फलाणो निकिरी वियो फलाणो आयो हाणे फलाणो शाह मुराद अली शाह अलाए कहिड़ो शाह फलाणो छा हाणे चए थो हीउ मुंहिंजो आहे मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जो लिख लिखियलु आहे बसि सम्झो हाणे मतिलबु सभु कुझु भाए थो जॾहिं को हुकूमत मिले थी तख़्त त अॼु मतिलबु को कलेक्टर थो थिए को डिप्टी थो थिए को पुलिस जो ऑफिसर थो थिए थाणे जो अमलदार थो थिए पोइ हू चए थो त हीअ सॼी मुल्क त आहे मुंहिंजी मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जी बसि जीअं मूंखे वणे तीअं आऊं करियां पर पोइ ईअं कोन्हे को ॻाल्हि अलाह ताला जी मिल्कियत आहे सभु कुझु ऐं जेको तव्हांखे ॾिए थो को अथॉरिटी को पावर को ताक़त जेको आहे तोखे मूंखे जंहिंखे बि का ॾिए थो गिहत आफ़ित दीन ईमान जेको आहे सो अल्ला ताला जो आहे मतिलबु अल्ला ताला जी तर्फ़ा माण्हू खे वधी थिए थो माण्हू खे मिले थो पंहिंजो लीला आहे मुल्ख सुमावाल वरी अला मसीर ऐं तव्हांखे उन ॾांहुं मोटिणो आहे मोटणूं जी माना या त वरी हिसाबु किताब अलाह ताला तव्हांखे ॾियणो आहे त भई जेको तव्हांखे इहा मिली कलेक्ट्री जेको वज़ारत मिली जेको वज़ीराज़म थियो की जनरल थियो की धूड़ ममी पात जेका बि त पोइ उहो जेको आहे सो तव्हांखे हिसाबु ॾियणो आहे तव्हां चवंदव न मूंखे त हिसाबु ॾियणो ई कोन केरु पुछण वारो आहे मूंखे जीअं वणे थी आऊं करियां मूंखां पुछऊं ख़बरदारु मूंखां न पुछिजो पोइ हाणे इहो कमु कीअं हलंदो पर बरहाल इन ॻाल्हि ते त अल्लाह ताला तस्वीर हर शइ करे थी अलाह ताला जी उन जे लाइ सूरत पंहिंजो बनी साहिल मंझि अलाह ताला आयत जेका आहे पोइ में आहे त कहिड़े नमूने सां हर शइ तस्बीह करे थी उहा पढ़ी थो ॿुधायां तव्हांखे अर्शुद बनी शहर में ॼण ज़िक्र हले पियो त भई अलाह आहे हिकिड़ो की हुन सां गॾु की ॿिया बि आहिनि पंहिंजो अलाह हा ताला चयल जेकॾहिं मूं सां गॾु ॿिया हुजनि हा त पोइ त सभु को जेको आहे चए थो इन खे तख़्त सां लाहे ऐं आऊं थो पिह तख़्त ते सम्झो पोइ जूस जेको आहे पोइ हाणे जेको हुननि जो छा चइबो आहे पंहिंजे यूनानियुनि जो जेको वॾो जेको खुदा सम्झो पोइ उन जा हेठियां जेका ख़ुदा से बग़ावत कनि था ई था कनि पोइ बग़ावत ख़ुदा कंदा त पोइ हुनखे पोड़े खे लाहे में कंदा हेठि सम्झो त पोइ हाणे हिन में कुल कान माहू आलिहतुनि कमा आले जेकॾहिं को अलाह सां गॾु को ॿियो अलाह हुजे हा जीअं हू चवनि था कमा कमाए यकुलून इज़बल दिलबीला त पोइ हू ॻोल्हींदा अर्श ॾांहुं पंहिंजो पंहिंजी वाट ॻोल्हींदा कीअं अर्श ताईं पहुचूं जो इन पोड़े खे लाहियूं सम्झो हला हा पोड़ो थी वियो आहे हाणे इनखे असीं नौजवान हाणे जेको ईसाई आहे न उहो चवंदा हू पुटु जेको आहे सो अलाह पंहिंजे पीउ खे लाहे ऐं पाण हाणे वेठो आहे सॼी हुनजे हवाले करे छॾींदसि सम्झो उहो सभु जेको करे ऐं क़यामत जे ॾींहुं जे करे हिकिड़ो मञनि कोन था पर जे चवंदा मञूं जे करे खणी त उते बि जेको आहे सो फ़ैसिलो जेको आहे हज़रत ईसा आल इस्लाम कंदो ऐं पंहिंजो पुड़ो पीउ जेको हुनजो आहे अलाही वाज़ला उनखे लाहे चयो बाबा तूं हाणे रिटायर आहीं तूं बसि वेठो हुज पंहिंजो घर में ॼाण ऐं पाणी त फ़ैसिलो करियां पोइ हाणे मतिलबु त इहो हज़त ईसा जे नाले ई पाण चवंदा पाण ई चवंदा पर हू फ़ैसिला सभु जेको आहे ईसा हलम कंदो हाणे मतिलबु इहो हिकिड़ो ख़्यालु माण्हुनि जे दिलि में त सुभान हू त आला अम्मा यकुलुन उल्लू वन कबीर अलाह ताला पाक आहे हिन ॻाल्हियुनि खां जेके हुनजे मुतलिक़ चवनि था इहो वॾी ॻाल्हि आहे जेको यकूलून उलूवन कबीर आहे उलू वॾी तमामु वॾी ॻाल्हि वॾी वॾे में वॾी मथां ई ॻाल्हि उलूवन माना मथे ई ऐं कबीर माना वॾी मथां ई बि आहे ऐं मतिलबु त वसियत में छा चइबो आहे त वर्टिकल ऐं हॉराइज़ंटल ॿिन्हिनि मां माना मस जेको आहे सो उलू मथां ईअं हथां खां हेठि ऐं कबीर पासे ॿिन्ही पासे खां मतिलबु त उहा वॾी ॻाल्हि था कनि वात नंढो एतिरो बि हिन सां मुसीबत ऐं उन में वॾी ॻाल्हि निकिरे थी जो ज़मीन आसमान फाटी पवे अलाह ताला सूत मरे में चयो त अहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो आसमान ज़मीन आसमान फाटी पए ज़मीन फाटी पए धरती धुई पए त मूंखे ऐं पुटु आहे किथां पुटु ऐं छा लाज मूंखे को ज़रूरत आहे मुंहिंजी का ज़ाल बीची आहे जेका पुटु ॼणी थी ऐं पुटनि जो मोहताज आहियां मुहताज हुजे माण्हू पोइ ठीकु आहे इंसानु आहे मोहताज आहे जानवर आहे मोहताज आहे हल क्रीएच जेका एतिहाज़ वारी आहे हिन करे हाणे उते आहे थो त तू सभु लहू समावा तू सभु सो सभु सभई जेके तस्वीर कनि था सभिनी आसमान में सभु सभई सतनि ई आसमान में भला अर्द धरती में बि वनफ़ी हिन ऐं जेकी कुझु हुन में धरतीनि में आसमाननि में जेके आहिनि उहे सभु तस्वीर कनि था अलाह ताला जी उहे इमिन शयुनि इलाह इलाही सभ्य का बि शइ कोन का आहे कोन्हे का जेका अलाह ताला जी तस्वीर न कंदी हुजे ऐं हुनजी तारीफ़ हमद शुक्रु न कंदी हुजे وإن من شيء إلا يصبح بعمده وَلَا كِلَّا تفقهون تسبيهم پر تئیں ہنن دی تسبیح نتھا سمجھو نتھا جانو مطلب جے تسبیح کن تھا कहिड़े नमूने सां अलाह जो ज़िक्र कनि था तस्वीर कनि था हमद कनि था तारीफ़ मतिलबु त अलाह ताला जो शुकुरु कनि था उहो त ई सम्झो कोन्ह था मतिलबु सिज कहिड़े नमूने सां शुकुरु थो करे चंडु कहिड़े नमूने सां शुकुरु थो करे वण कहिड़े नमूने सां शुकुरु थो करे पखी कहिड़े नमूने सां शुकुरु थो करे जानवर कहिड़े नमूने सां ढोर कहिड़े नमूने सां गॾु गाबो जेको आहे ढगी वेठी आहे पंहिंजो पोइ वरी ओगारींदी वरी उहो में उठ बि जेके हंधि ई जानवर केटल जेके आहिनि सभई ओगारीनि था मतिलबु जेको खाधो अथऊं पोइ उहो वेठा आहियूं ॾंदनि खे वात खे कयूं मिचकाईंदा त कयूं था मिचकाईंदा पोइ कहिड़े नमूने सां कमु कनि था केॾी महिल सुम्हनि था केॾीमहिल अलाह जी तारीफ़ कंदा कहिड़े नमूने सां अलाह ताला चओ तव्हांखे इहा सम्झि में ॻाल्हि कोन थींदी कोन्ह अची सघंदी फरमाईंदी वॾा किला त फ़क़ा हू न तव्हांखे हुनजी फ़क़र न आहे तव्हांखे हुनजी सम्झि न आहे फ़क़र फ़क़ीर जो फ़क़ीर ई थींदा आहिनि मतिलबु असांजा चारि फ़क़ीर आहिनि वॾा हिमाम बबू हनीफ़ा हज़ाम इमाम आज़म रहमत रहे इमाम शाफ़ई इमाम मालिक इमाम अहमद बिल बिलहमुल इहे चारि वॾा फ़क़ी आहिनि फ़क़ फ़िक़ जा साहिब आहिनि माना हुनखे अलाह ताला फ़िक़ ॾिनो अलाह ताला सम्झ ॾिनी पंहिंजे दीन जी ऐं उहा वरी असांखे ॿुधायो त मतिलबु इहो को हुननि पंहिंजो दीन ठाहियो कोन्हे जो की माण्हू हुननि पंहिंजो ठाहियो आहे पर हू क़ुर ऐं हदीस छो जो हुननि खे यादि हुयूं हदीसूं हुननि खे यादि हो क़ुर हुन उन जा मसाला जेके बि हुन वक़्तु ज़माने में थी थी सघिया उहे हुननि सोच वीचार करे भई ॻाल्हि ईअं थींदी हीअ ॻाल्हि ईअं थींदी ऐं अॼु असां जहिड़ो ॼेठि माण्हू हाणे किथां आहे हदीसूं किथां आहे क़ुर सभई यादि माण्हुनि खे पोइ फ़कीर न हीअ ॻाल्हि करे छॾी आहे असांजा आलमनि वरी पुछियो वाह हे मां बाबू हनी फ़ई थो चवे हे मां मालिक हीअं थो चवे रती अला तालो मामशाफ़ हीअं थो चवे मां अहमद हामिल हीअं थो चवे मतिलबु त इहा ॻाल्हि हाणे वरी पुछो न इहे सभई छुटा चारई हाणे वरी पंजूं इबिन इबिन तेमी आहे इबिन कयम जेको आहे फलाणो इबिन वहाब अब्दुल वहाब आहे फलाणो टीरो मटीरो ई वरी हिन पंहिंजा अॼुकल्ह ज़माने जा उसैमेन ऐं फलाणा टीरा मटीरा घणनि जा नाला वठंदा पर हू छुटा यानी हू रधिया आहिनि सभई ई हाणे हिन जो वरी पंहिंजो हिकिड़ो दीन शुरू थी वियो त हाणे मतिलबु त भई उहो अक्सलुहा जेके वेझो आहे रबी सलाहु खे ताबीन जेके वेझो आहे उन्हनि खे ख़बर हुई वधीक की न असांखे ऐं हिन ज़माने जे आलमनि खे ख़बर आहे पोइ असांजा बि हिकिड़ो अलाए छा नालो पाकिस्तानी आहे हिकिड़ो मतिलबु चए थो मूंखे उहो इल्मु आहे जेको असाबनि खे ऐं तव्हां भई इन खे हुयो ऐं पंहिंजो करे थो सघां अलाए गईं ते नालो अथसि नालो कई मतिलबु त कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके चवंदा असीं उन्हनि जे बराबरि आहियूं असीं उन्हनि वांगुरु फ़िक्र करे फिक्र करे सघूं था फ़िक्र तव्हां मूंखे नालो यादि तफ़ तफ़का हू न माना फ़िक्र हुनखे सम्झ तव्हांखे सम्झ में कोन थी अचे त पखी कीअं था इबादत कनि जबल कीअं था इबादत कनि की वण कीअं ठाहे इबादत कनि हाणे इन जो मिसाल वीचारा के माण्हू वरी पोइ चवंदा तमामु सुहिणी ॻाल्हि त चऊं बाबा वरी ॾिसो त सूरज मुखी आहे जेके जेके चइबो आहे सनफ्लावर जंहिं सिज थो उभिरे त कीअं अलाह ताल कीअं हुनखे पंहिंजो सिज ॾांहुं रुख़ करे थो वरी जॾहिं ओला ॾांहुं सिज वञे थो हलियो त हू पंहिंजो रुख वरी ओला ॾांहुं थो करे मतिलबु त अलाह ताला जी तस्बी अहिड़े नमूने सां करे थो जो सिजु ॾांहुं हू रुख करे थो या मसल ॾिसो छुई मुखे चवंदा लज लाज वन थी चइजे छा चइबो आहे तचमी नॉथ हिकु नंढो नंढो क्रीपर या प्लांट हूंदो आहे नंढो प्लांट त कोन्हे क्रीपर आहे मतिलबु सम्झो पर उहो ईअं पखिड़ियो पियो हूंदो पोइ तव्हां हथु लाहींदो हुनजे पन खे त हू छुई छुई माना सुसी वेंदी हली वरी ॿिया पन खे लाहींदो त अॼु ताईं सुसी वेंदी हली वरी हिकिड़े पन खे लाहींदो त पंज सत ॾह पंद्रहं वीह पन जेके आहिनि यकदमि ई सुसी वेंदा हलिया त मतिलबु त हुनखे हथ थो लाहिजे त हू रिएक्ट करे थो कहिड़े नमूने सां रिएक्ट करे छो थो ईअं करे केतिरा मतिलबु अहिड़े नमूने सां प्लांट्स आहिनि जेके रिएक्ट था कनि इंसान जे हुन ते ऐं चवंदा प्लांट जेके आहिनि हुन में राग थो ॻाइजे या भुलबुल थी अचे या हीअ थो थिए या उहो थो थिए त हू ख़ुशि था थियनि या मतिलबु अगरि पाणी बाग़ाई जेको आहे वञे थो वञे थो गुलनि फुलनि वटि बाग़नि वटि वण ख़ुशि था थियनि ऐं मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हू रिएक्ट कनि था हालांकी हुननि उहो साहु असां वटि कोन्हनि को ज़बान असां वटि कोन्हे हू जेके उथनि विया असां मूवमेंट हुननि हरकत हुननि कोन्हे का पर हू जेके जिते बि आहिनि उते अहिड़े नमूने सां हू पंहिंजो रिएक्ट कनि था हुन जे ॻाल्हियुनि ते त हिन करे तव्हांखे ख़बर कोन्हे त हुननि जी तस्वीर कहिड़ी आहे पर उहे सभई तस्वीर कनि था अलाह ताला जी हिन हू कान हली मन ग़फ़ूर आहे बेशक अल्ला ताला जेको आहे सो हिल्म वारो आहे हिल्म वारो माना जेको बि तव्हां बुछड़ाई जो कमु कयो चङाई जो कमु कयो हीअ कयो कयो पर अलाह ताला पंहिंजो नाराज़ु कोन थो थिए ऐं वरी बि तव्हांखे उहो फूड तव्हांखे उहो हलणु फिरणु ई उषा सिहत त आफ़त ॾिए थो तव्हांजे भुछराइनि जे हूंदे बि असांजे मतिलबु त आउं बि हुन में शामिलु थियुसि असांजी भुछरूं असांजूं असांजा आहे बि असांजो सत सतरि रख सतार ऐंब ऐबन भरी आहियां त इन ऐबनि जे हूंदे बि अलाह ताला जेको आहे सो रहमान आहे हलीम आहे इन सेंस में जो वारो आहे जो चए कोन थो चए त चए त वुसे त छा परचे त पाठ भरे न मरिजे त ॾिए ॾ मिरिजे त ॾिए ऐं छा परछे त पाठ भरे पोइ अलाह ताला ॿिन्ही हालतुनि में ॾिए थो सूरत राज में अल्ला ताला फ़र्मायो त पंहिंजे ज़ुल्म जे हूंदे बि आऊं जेको आहे सो हिन इंसान खे ॾियां थो त इहे ॻाल्हियूं थियूं हिते अर्ज़ु कयोसीं भला भला किला तस्वीहम हलीमनि ग़फूरा वज़ा करत अलुरान ते अलाह बहन को बइनी बिल आख़िर ते हिजाबन یہ आहे हाणे इहे हुयूं एकेतालीह खां कसी पंजेतालीह ते आयतूं सूरत बनी इसराइल जूं जंहिंमें तस्वीर जो ज़िक्रु जेको तस्वीर तव्हां हुनजी सम्झी कोन था सघो पर अलाह ताला हुनखे तस्वीर सेखारी आहे ऐं इहा ॻाल्हि कईसूं हिते हाणे सलाद हू ऐं पंज तस्वीर हू जेके सलाद ऐं तस्वीर जे मतिलबु ऐं ॾिसां पियो मावरदी रहमत चौथीं पंजी सदी जो हिस्ट्री जो आहे वॾो आलिम आहे उन सभई ॻाल्हियूं जेके इंसान कयूं तबरी या फलाणे तीर मट जेके बि उलमा आहिनि जेके ताबईन आहिनि जेके असाब सगुरा आहिनि उन्हनि जा कौल जेके आहिनि से गॾु कया आहिनि उन किताब जो नालो आहे नुखत वल उयून नुखत वल उयून जेको उन तफ़सीर आहे हुन में मुख़्तसिर नमूने सां ॿिया तफ़सील जेके आहिनि से वॾा मतिलबु त डिटेल आहिनि हीअ वरी उन्हनि सॼी डिटेल जो बसि नुक़्तो हिकिड़ो कढी उते रख उते रख उते रख कयो आहे जीअं नोट्स ठाहिजनि अहिड़े नमूने सां हिन सॼो तफ़सील लिखियो आहे ऐं तमामु सुहिणो पोइ चए थो त सलाह त इंसान जे लाइ ऐं तस्वीर जेका आहे सभु ॿी सॼी मखलूक जे लाइ हिकिड़ी माना इहा इहो मुजाहिद रहमत अलाह जे तरफ़ां अहिड़ो कॉल थो करे ॿियो कॉल इहो आहे त नकाश नकाश को आहे रहमते उन उन चयो आहे त हीअ तैर जे पखियुनि जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि आहे पोइ जॾहिं खंब हणनि था दर वन दर अज हथ हा सलातिन उहा हुनजी निमाज़ आहे खंब हणनि था सां निमाज़ पढ़नि था वन असवात हा तस्वीर ऐं जॾहिं आवाज़ु कनि था वात सां चूं चूं चूं चूं कनि था या कुझु ॻाल्हाइनि त जेको मतिलबु ॿोली ॿोलीनि था त उहा हुनजी तस्वीर आहे ऐं टियों कॉल जेको आहे हुन चयो आहे सुफ़ियान सुरी या सुफ़ियान बिन अविना या कंहिं कंहिं सुफ़ियान चयो आहे की त सलाद जेका आहे सा उन में जेके पखियुनि जी सलाद आहे या ॿियनि जेके जानवर आहिनि उनजी सलाद उनजी निमाज़ जेका आहे उन में रुख ऐं कोन्हे कोन था कनि या इंसान थो करे पर ॿिया जानवर जेके आहिनि पंहिंजे नमूने सां का उहे सुफ़ियान सुरी सुफ़ियान बिन अविना या कहिड़ो आहे ऐं में ॿ कॉल आहिनि हिकिड़ो ही ॼाणनि था हुनजी माना कंदे ॿ कॉल आहिनि हुन मंझि हिकिड़ो कॉल इहो आहे त वन कुल वाहिद मिन हुम अलम सलात उहा तस्वीर हू त उहे जेके जानवर आहिनि या जेके पखी आहिनि से पंहिंजी निमाज़ पंहिंजी तस्वीर ॼाणनि था हिकिड़ी माना इहा ॿी आहे त अन अलाह कद अलिम सलात हू तस्वीर अलाह ताला हुननि जी निमाज़ हुननि जी तस्वीर ॼाणे थो मतिलबु त या त उहे जानवर जेके आहिनि पखी आहिनि पखनि से पाण ॼाणनि था या त वरी अलाह ताला हुननि जी इबादत ॼाणे थो त कहिड़े नमूने सां इबादत कनि था इहे ॿ कौल आहिनि हाणे अचूं था अलम त अन अलाह युज़ी सहाबन सिम यो अलिफ़ बैनहू सिम यज अलहू रुकामन فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد بِهِ سَنَا بَرْقِهِ पढ़ूं था साईं वारा रहमत जेका कई आहे माना छा न ॾिठो तोसजी माना हकले थो हरकत कनि था जेके ककर आहिनि से कीअं हलनि था असां ॾिसूं था चवंदा ककर हले पियो या ककर वञे पियो हाणे पेर त कोन हुनखे मतिलबु त मूव करे थो जीअं त सिज चंड तारनि वांगुरु मूव करे थो हलम त अन अल्लाह युसजी युसजी माना साईं कई आहे हकले थो हुनखे बाबा हलो हलो हलो हलो हकले थो युसजी सहाबनि ककर जेके आहे उन्हनि खे कीअं थो हलाए सुम इहो अलिफ़ बि न हू पोइ हुनखे मिलाए थो पाण में इहो अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़ जी माना इलाफ़ माना ॾिसो अलफ़ मिलाइण मिलाइण लिफ़ाफ़ो अलिफ़ु हिन माना लिफ़ाफ़ो हुनखे जंहिंखे खोण सां वरी करे बंदि कजे उहो लिफ़ाफ़ो हुजे लफ़ु अलिफ़ु अलिफ़ु माना मिलाइण अलिफ़ु बहन कुम्भ तव्हांजे विच में पंहिंजो मिलायोसूं दिलियूं मिलायोसूं शादी जो कबी आहे हिन में अलिफ़्त बहन गुलूब कुम ॿियो तव्हांजा अलाह ताला कल्ब जेके आहिनि से मिलाया त इहो लिफ़ु हिन माना में जो मिलाए थो बहन हू हुनखे पाण मंझि सुम्हई जो उलू रुखामा पोइ करे थो उन्हनि खे हिक ॿिए ते त पोइ रुखाम माना हिकिड़ो त हिकिड़ो वरी जीअं मसलनि सैंडविच थी ठाहिजे हुन में हेठां हिकिड़ो त वरी ॿियो मथां त वरी टियों मथां त चोथों त कजनि था या बुसी ठाहिजे थी त हेठां हिकिड़ो त वरी मथां हुनजे ॿियो त विच में वरी खंडु बंदि या छा ॻुड़ विझिबो आहे या छा बुसी थींदी आहे त जे मथां त तीअं जेको आहे जबल तीअं जीअं की ककर जेके आहिनि से उहे पंहिंजो तहनि जे मथां त हिकड़ा चबला मथे आसमान ते हींअर पाण हलूं था जहाज़नि में ॾिसूं था त हेठि तहनि जे मथां त मतिलबु ककर आहिनि हिकिड़ो ककर हुन जे हेठां ॿियो ककर आहे ॿियो ककर जे मथां ककर यानी ककरे जालू रुकाम तरल वध यकरो जुमेन खिलाली पोइ ॾिसींदो फ़तरा तरा में ॾिसींदो पोइ ॾिसींदो वधक मींहं खे यखरो जुमेन खिलाली उन ख़िलाल में जा हुनजे पोर पोर जंहिंखे अंग्रेजी चए pour P O U R उन्हनि जे मतिलबु त टुंग हूंदियूं आहिनि टुंग अहिड़ा कोन्हनि जेको ॾिसण में अचनि पाण खे पोइ मतिलबु उनमां मींहुं किरे थो मतिलबु सुठी सुहिणी एक्सप्लेनेशन आहे त कीअं थो मींहुं पवे या ख़ुर्ज मिन खिली भई न समाए मिन जिबालिन पोइ उन वञा आसमान वञा पाणी जेको किरे थो मतिलबु मींहुं जेको वसे थो जबलनि वांगु आहे ॼण जबलनि मतिलबु ककर जेके आहिनि से उहे जबलनि वांगिया जिन जिन मो मींहुं वसे थो वरी हिन सा समाय मिन माए मिन जिबाल फि मिन बरदिन पोइ हुन में के ॻड़ा आहिनि ॻड़ा <clears throat> आहिनि ॻड़ा जी ॻड़ा ॻड़ो हूंदो ॻड़ो लॻंदो त हू घर डही पवंदो जेकर हूंदो मतिलबु त ॻड़ो जो आहे सुठो आहे या न आहे मतिलबु मींहुं त हिकिड़ो रहमत वारो पए थो ऐं हिकिड़ो चइजे या लाल आहे मींहुं वसि आहे रहमत वारो हिकिड़ो ज़हमत वारो हिकिड़ो तकलीफ़ वारो हिकिड़ो अलाह ताला जो ॾमर थो थिए पाण वटि हाणे अॼुकल्ह जेको मींहुं थो पए हाणे हींअर मींहुं पवनि पिया अॼुकल्ह हीअ आगस्त जी कहिड़ी तारीख़ आहे अॼु सतीं अठीं तारीख़ आहे आगस्त जी छहीं त सतीं तारीख़ आहे त पंहिंजो पाकिस्तान में हींअर कराची में हिन पासे मींहुं पवनि पिया मींहुं थो पए हिकिड़ी पूरी थी पवे त बसि सॼो मुल्क़ ॿुॾियो वञे हलियो जिते किथे मुसीबत थियो वञे हली इलेक्ट्री जेके पंहिंजो छा चइबो आहे बिजली जा जेके तारूं आहिनि लड़कनि पियूं पिणु सां सॼी हुन में पाणी हुते माण्हू इलेक्ट्रिक्यूट थी वञण लाइ हुन में मरी था वञण लाइ मतिलबु त एतिरो फज़ीलत कोन्हे भई तव्हां तारूं तारूंदी ठीकु ठाकु करे लॻायो जो मींहं थो पए त माण्हू तारुनि में इलेक्ट्रिक्यूट था थी वञण लाइ बिजली जे ऐं ॿिया सॼा बंदि था थी वञण लाइ जेके गटर बटर इहे सभु सिस्टम जेके आहिनि बंदि पोइ उहे ॻाल्हियूं लड़ियूं पियो कयूं हिकिड़ो अख़बार ख़बर ॾिठीसीं पाकिस्तान जी त उहो चवंदो साईं फलाणे ॻोठ में वरी चए पियो मुतबर जेको चए पियो त असांखे वक़्तु ॾियो आहे न चए वक़्तु बिना तव्हांखे हज़ार साल ॾींदासूं तव्हां वधंदा था वञो सॼो मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी अथव जेको जिते किथे जंहिंखे बख थो मिले भुल थो मिले पर आहे रस्ते ते रस्ते रस्ते ते घरु ठाहियो रस्ते में का प्लॅनिंग थी कजे को ॻोठ थो ठाहिजे मिटे निज़ाम जो ॻोठु बाबा हू हणी उहो जेको रस्ता हुन बंदि करे पंहिंजा मीर कॉलोनी फलाण में पंहिंजा हुन में विझी जेको सरकारी तरह सां ठहियलु हो ॻोठ जो प्लान हुन में जिते रस्ता ठहियल हुआ हुन रस्तनि ते कब्ज़ा करे छॾियऊं हाणे कब्ज़ा कंदा भई गटर किथां निकिरंदा हीअ किथां रस्ता किथां हलंदा माण्हू किथां हलंदा मतिलबु त कंहिंखे का फज़ीलत कोन्हे का अहिड़े नमूने सां दुनिया हले थी पंहिंजे पाकिस्तान में ख़ुशूसनि ॿियनि मुल्कनि में बि अहिड़ी आहे पर हाणे ॿियनि मतिलबु त जेके वेस्टन मुल्क आहिनि उनमें अहिड़ो इजाद कोन था ॾियनि जो अहिड़ा माण्हू करे सघनि कमु पर पोइ इहो कमु थो थिए उनमें जो ॻड़ो जेको आहे सो मतिलबु त हिन माना में नेगेटिव बि आहे जो पॉज़िटिव बि थी सघे थो त ॿई ॻाल्हियूं मतिलबु ॻड़ ॻड़ा कहिड़ा था पवनि बर बरद बरद बरद माना थधी शइ पर थधो जो ॻड़ो मींहुं जेको आहे सो अहिड़ो थधो कोन्हे पर जॾहिं थधाण पए थी त पोइ ॻड़ो थी वञे बर्फ़ वांगुरु त बर्फ़ जो टुकड़ो थी यकाद सना बर्क ई मिन समाए من जिबालिन फ़िहा मिन बरदिन फ़ुसीब बिही मई शॉह युसीब नसीब असीब उसीब مصيبت جيڪا يا جيڪو ڪري ٿو هو لڳي ٿو थो کي الله ताला چاهي ان تي يعني ज़रूरी न आहे त साॻे हंधि मतिलबु त ॾिसबनि ॾिसंदो त हिन घटी में मींहुं पए थो हुन घटी में मींहुं कोन्ह पियो हुते पियो हुते ॻड़ो पियो हुते कोन्ह पियो पोइ अहिड़ो थिए थो जंहिं ते अलाह ताला उहो ॻड़ो किराइणु चाहे जंहिं ते उहा बिजली किराइणु चाहे हींअर आखिरनि मंझि त असां वटि उहो बिजली किरी करे घर ते घर में माण्हू खे नुक़सानु थियो अलाए कोन्ह थियो पर घर साड़े छॾियईं छा करे छॾियईं ईअं थिए थो मतिलबु त अलाह ताला जंहिं घर ते किराइणु चाहे बिजली जंहिं घर ते फ्लड करणु चाहे त उहो किरी थो पए जंहिं ते अलाह ताला राम करे त हुन ते नथो थिए पोइ युसीब बि मई यश अलाह ताला जंहिंखे चाहे मतिलबु त जिते चाहे उते उहा मोकिले सघे मोकिले भई यस अम मई यशा ऐं बचाए यस जी माना आहे रोकणु या हुनखे न ॾियणु न ॾियण जी ॿई माना आहे त भई जेका बुछड़ाई अचण वारी हुई का गड़े में या बिजली में या हुन पाणी पाणी में या बिजली वारे छा हुन विझां त उहा हुनखे कोन रसी मतिलबु त मुसीबत हुन ते कोन आई अला ताला हुनखे मुसीबत खां बचाए छॾियो या चइजे त हुनखे जेको मींहं जो जेको चङाई हुई छा हुनखे कोन पहुती ॿिन्ही मानाउनि में हुननि खे या सिर्फ़ु उहो हुनखे बच उनखे रोखियई या बचायां हुनखे मींहं खां उन पाणीअ खां अम छा जंहिं जंहिंखे चाहीं तंहिंखे यकाद सना बरक़ी यज़हबू बिल अफ़सार इहो वेझो आहे त पंहिंजो इहो उनजी विझ जो नेए थो अखियुनि नज़र के नज़र विझ अहिड़ी थी पवे जो अखियूं कढे थी बंदि अखियूं थी कढे त इन करे अहिड़े क़िस्म जी विझ थी पवे हाणे इहो ॼण माना हुई हिनजी इहो कलिब अलाह लहल लवन हा खां पोइ त अलाह ताला बदिलाए थो मुकलिब कलब मां फेराइणु कलब माना दिलि आहे दिलि बि जे फेराए थी जीअं अर्ज़ु कयोसीं त रत फेराए थी अॻिते पोइ करे ताईं हिकिड़े क़लब आहे कलब मुकलब मुकलब फेराइण या मुकलबल खुलूब ए कलबनि खे फेराइण वारा बुछराईअ खां कलब मुंहिंजे फेराए चङा ई ॾांहुं मुंहिंजो कर मतिलबु त ॿियो अलाह ताला फेराए मुंहिंजे दिलि खे चङाई ॾांहुं पर दिलियूं फिरनि थियूं माना घर चङाई वारनि ते हुयूं त वरी भुछाई ते हली वयूं या भुच्छाई ते हुयूं त वरी चङाई